najveća prepreka za one koji žele da utrnu Allahovo svjetlo. Allah navodi kao primjer čovjeka koji je u vlasti ortaka oko koga se oni otimaju i čovjeka koji je u vlasti samo jednog čovjeka. Da li je položaj njih dvojice isti? Hvaljen, neka je Allah. Nije, ali većina njih ne zna. Svima je i nikom od njih nije i straga od svih, i smatra da, i očekuje da se svak od njih na njega naljuti. A doista, Allahovo svjetlo će uvijek sjati www.paltalk.com Soba put vjernik Soba put vjernika Čeneta ne demokratijom nego putem Kur'ana لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنته يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحانا يا خالقنا يا رب لعبيدك أنر الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك Onaj koji je jedinstven, vahid, el vahid, tako, u rububijetu, u uluhijetu, u svojim savršenim imenima i svojstvima, jedinstveno božanstvo, šta njemu je nužno i obavezno da je sve sebi podčinio, da je sve njemu podčinjeno i da niko njemu ne može šta prkosti i protiv njegove volje iza, i izaći iz okvira njegove apsolutne njegove apsolutne volje. www.paltalk.com Soba put vjernika الودود الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد يا رب القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطن القاهر oni svoju vlast uspostavljaju preko ljudi, preko pomagača. A on, Allah subhanahu wa ta'ala, je sva stvorenja sebi počinio, a on je jedan jedinstven. Niko Allahu nije ministar. Niko Allahu nije ne služi kao nas Oni koji nastavljaju davu Resula sallallahu alaihi wa sallam. I neće ovoj davi našteti nikakva služba. Istinski naslednici je a koji ne možete čuti sa novotarskim nego samo sa sunnetskih univerzita. Posjetite nas www.paltak.com Soba put, vjerni soba put. Dakle, ako neko smeta, dobit će fest. Jazakallah khair. الرفيق الكريم الكافي الشافي الحق الحليم مالك الملك آه. الملك المليك آه. المولى الوكيل الأول الجميل مالك الملك الملك المليك المولى الوكيل الأول الجميل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد في جواب قومس večera nastaviti da govorimo o Allahovim subhanahu wa ta'ala najljepšim imenima. Posljednji put smo govorili o Allahom subhanahu wa ta'ala najljepšim imenu Al-Wahidul Ahad jedan jedini jedinstveni dakle to je neki približan prevod ovih Allahovi subhanahu wa ta'ala najljepših imena pa je Allah subhanahu ta'ala jedan jedini, jedinstveni u svojim imenima i svojim najljepšim imenima i svojim savršenim svojstvima. Allah subhanahu ta'ala je jedan jedinstven u svojim najljepšim imenima i savršenim svojstvima. Allah subhanahu ta'ala je kada su mušnici pitali Allahov poslanika sallallahu da im kaže porijeklo njihovog gospodara ili od čega je njihov gospodar Allah subhanahu wa ta'ala je objavio suru Ihlas. Kul hu Allahu ahad. Reci on Allah je jedan. On je jedan kad kažemo da jedan znači da nisu dvojica i trojica i da nema niko takav kao što je on. Je tako? Jedan jedinstven on je jedini jedini pa je po, jedini po, po tim svojim svojstvima koja su kul huvallahu ehad Allahu samed koja su šta i onda spominje njegova svojstva da je on samed onaj kome za koji svi imaju potrebu onaj od koga svi svoje potrebe udovoljavaju dakle onaj koji svima njihove potrebe udovoljava samed Lan jelid nije rođen niti je rodio, volam jekod lehu kufu van ahad i njemu niko nije ravan. I njemu niko nije ravan. Pa je Allah subhanahu jedinstven u svojim najljepšim menu, svojim savršenim e, svojstvima. Zatim Allah subhanahu je jedinstven u svom rububijetu, svom gospodarstvu. On je jedan, jedini, jedinstveni gospodar svih svjetova, svega što je stvorio. On je apsolutni gospodar svega što je stvorio. On je taj koji svim apsolutno upravlja, sve apsolutno posjeduje, pa tako, i on je jedinstven i u svojoj vlasti, u svom posjedovanju. Niko sa njim ne učestvuje u vlasti i vlasništvu, ni u Niko sa njim nije ili mimo njega niko nije vlasnik ničega. Niko sa njim nije suvlasnik, ali isto tako niko, Allah subhanahu wa ta'ala, nije vezir ni namjesnik, to tako, ni ministar. Niko Allah subhanahu wa ta'ala ne treba, niko ni na takav način sa Allahom subhanahu wa ta'ala ne u njegovoj vlasti, kao što niko sa njim ne učestvuje ni u vlasti, najnižem stepenu vlasti koji se ogleda kroz e, zagovaranje ili zastupništvo za nekoga. To tako? Čak ni zagovaranje šefak, Allah subhanahu wa ta'ala ni taj najniži da tako, oblik vlasti. Je li to označava neku vlast? Da kod nekog možeš doći da se zago, zagovaraš. Nito Allah subhanahu wa nije ostavio nikome, nego je ostavio u svojoj ruci pa će se moći i smjesti zagovarati samo onaj kome on dozvoli za onoga s kim je on za, zadovoljan da se za njega zagovara. Zato, da tako mnogi su baš po ovom pitanju napravili grešku i smatraju da se šifat traži od Muhammeda sallallahu alaihi sallam zaboravljajući da je i to Allah subhanahu wa ta'ala isključio ostavio za, za sebe, a obavijestio nas da će dozvoliti Muhammedu sallallahu alaihi kao što će dozvoliti šehidima, melecima i ostalima kojima će dozvoliti da se zauzimaju kad im on dozvoli i za koga on dozvoli. Pa je i to sve apsolutno njegove ruci. I oni koji to budu tražili i u svojim dobama se obraćali Muhammedu sallallahu alaihi sallam tražiti od njega šefat, mi smo rekli šta? Da su ime Muhammeda sallallahu alaihi sallam stavili i uzdigli na nivo božanstva, znači uluhijeta i stavili su ga uz Allaha subhanahu ta'ala kao još jedno božanstvo, time su izašli izvjeri i postali mošrici. Dakle, on je jedinstven u svojoj vlasti, jedinstven je upravo i ovom o čemu sad govorimo o svom uluhijetu. On je jedinstveni u svojoj božanstvenosti. Obzirom da je po svemu jedinstven, je tako, jedan jedini i po svojoj vlasti, gospodarstvu, svojim najljepšim imenima i svojstvima okućen je li tako, svim savršenim svojstvima, čist od bilo kakvog nedostatka, onda je on jedini kao takav jedan jedinstveni koji zaslužuje da se baš njemu i samo njemu i čini da se samo njemu svjesno robuje. Da se samo njemu svjesno robuje i to robovanje mora biti jel tako onako kako je on Allah dana propisao, inače onda neće biti šta robovanje. Ako nije onako kako je gospodar propisao. <coughs> Jer se gospodaru ne može robovati osim onako kako je on naredio. Ako mu se robije drugačije, onda to više nije robovanje, nego opet ugađanje nekim strah, strastima, mišljenjima i tako dalje. Danas uz Allahovu pomoć, odnosno večeras, ćemo spomenuti koja se imena spominju uz ovo ime El Wahidul Ahad الواحد الأحد jedan jedinstveni, jel tako? Jedan jedini. Koja se imena spominju uz ova Allaha subhanahu wa ta'ala imena? Pa se uz ime Al-Wahid u Kur'anu spominje ime Al-Qahar. Uz ime Al-Wahid, rekli smo da se ono na više mjesta, ovo ime Al-Wahid spominje se u Kur'anu na više mjesta, jel tako? ovo ime najčešće se spominje zajedno s ovim imenom najčešće se spominje ime El Kahar. Pa smo rekli prošli put ovo El da je značenje ove riječi, znači to je, kako Arapi kažu, sila od Znači, to je oblik koji upućuje na znači krajnje savršenstvo, odnosno maksimum u tom pogledu, u tom pogledu, jel tako? U arabskom jeziku, znači sam, po samom obliku riječi možeš da ovaj, zaključiš do koje snage, do kojeg intenziteta se ide u tom značenju, jel tako? Pa je El Qahar onaj koji je sve sebi podčinio. Ovo je, znači, način na koji se izražava na pa tako maksimum u tom podčinja, podčinjavanju. Inače je obični, znači oblik izvršio se ovog radnje, al kahir, tako? Ali ovdje oblik šta? Koji upućuje da je on, tako, savršenstvo u tom pogledu, to je Kaha. vahidul kahar. U većini ajeta znači tako dolazi, ili lillahi il al Allahu subhanahu wa ta'ala koji je sve sebi podčinio. Wallahu al-wahidu on je Allah jedinstveni koji je sve sebi podre, podredio. Sve sebi podredio. Sve pod svoju kontrolu sta, stavio. Sve sebi podči, podčinio. Sve je njemu Allahu subhanahu wa ta'ala podčinjeno. Ništa ne izlazi znači iz okvira ove počinjenosti. Sve je njemu podređeno. O tako? Tako da ne misli neko da vjer, nevjernici, na primjer, nisu Allah subhanahu wa ta'ala podčinjeni, jesu. Znači, apsolutno su Allah subhanahu wa ta'ala podčinjeni. Pa Allah subhanahu wa ta'ala nekoga od njih kad odvede u zabludu i kad Allah subhanahu wa ta'ala ne želi da se neko od njih pokaje, da tako, onda Allah subhanahu wa ta'ala znači pečati njegovo srce. Čak do te mjere Allah subhanahu wa ta'ala njega podčinjava da on više ne može ni da se ne može ni da se pokaje, ne može se pokaje. tako? Dakle, do te mjere da Allah subhanahu wa ta'ala pečati srce, tako, okreće srce, kao što u stoji drži između svoja dva prsta, o tako, da وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ Znajte da se Allah subhanahu wa ta'ala ovdje prevedeno miješa između čovjeka i njegovog srca. Zapravo šta? Je hulu da rastavlja između čovjeka i njegovog srca. Pa tako? Da svim upravlja, sve je apsolutno Allah subhanahu wa ta'ala sebi podčinio. Ništa iz istoga ne izlazi. I nema drugog imena koje se zajedno spominje sa ovim imenom El-Wahid. E šta sad ovdje objašnjava znači autor? Šta znači ovo kahar da je sebi podčinio sve? To znači da je znači njemu pred njim sve ponizno i njemu i njegovoj volji poko, pokorno. Da je sve pred njim ponizno i njegovoj uzvišenosti i savršenosti njegovoj snazi podči podčinjeno. Ovaj izraz da je sve sebi podčinio je obavezan i nužan uz onoga znači koji je opisan sa ovim svojstvom Eluahi. Onaj koji je jedan jedinstven, nužno je šta? Da je sve drugo sebi podčinio i da niko sa njim nije ravan. Onaj koji je svemoćan, je tako? ne može se pojaviti niko ko će pred svemoćnim, je tako, izaći iz okvira, a da nije njemu pod, podčinjen. Da nije njemu podčinjen. Ništa ne, nema znači ništa živo da izlazi iz okvira njegove moći, njegovog upravljanja, njegove vlasti, njegove, znači, <clears throat> nadmoći. Njegove nadmoći. Ovdje su E, čini mi se neki u Koranu, u prevodima Korana, ovo prevali kao nadmoćni. Ali tako? Stvar je to obrnuto, on znači ne izražava Allah s.w.t. ovim imenom svoju nadmoć, nego šta? Podčinjenost svih, osta, svih ostalih njem. A njegova moć je svakako svojstvo koje je obavezno ovom svojstvu svojstvo, jer bez moći ne bi mogao sve drugo sebi počiniti. Ovdje se kroz ovo otkriva zašto je Allah subhanahu wa ta'ala u Koranu uvijek uz ime El Wahid spominje i spomenuo i ovo svojstvo El Kaharu. Zato što onaj koji je jedinstven, već sam rekao, znači njemu je nužno i obavezno onaj koji je jedinstven u svojoj vlasti u svom gospodarstvu, u svom e, u, u, u, svojoj, e, u svom posjedovanju, kako? U, svo, boža, u svojoj božanstvenosti, koji je po svemu jedinstven, tako? Njemu je nužno da bude šta, da je sve sebi podčinio. Da je sve sebi podčinio. Nužno je, jer onaj koji je jedinstven, vahe, el vahe, jel tako? U u uruhijetu, u svojim savršenim imenima i svojstvima, jedinstveno božanstvo, šta njemu je nužno i obavezno da je sve sebi podčinio, da je sve njemu podčinjeno i da niko njemu ne može šta prkosti i protiv njegove volje iza, i izaći iz okvira njegove apsolutne volje. Što znači da se niko Allah subhanahu ne može suprostaviti, ne može da tako Allahovu volju savladati i protiv Allahove volje bilo šta učiniti, tako nema ništa pred Allahom ovo ime znači da je sve sebi podčinio, šta podrazumijeva? Da ne postoji ništa pred čim je Allah subhanahu wa ta'ala nemoćan. Dakle, dakle pred Allahom subhanahu wa ta'ala ne postoji ništa što predstavlja problem za njega, za njegovu voć, ispred njegove moći od njegove volje. Razumije? Znači, nema ništa što je, što, što njemu, pred čim je on nemoćan. Nema ničega, ni na nebesima, ni na zemlji, a da Allah subhanahu ta'ala ne upravlja njegovom voljom. Kao što kaže Allah subhanahu ta'ala uh, riječima Hura alaihi وَمَا مِنْ huwa Nema ničega što, je živo na zemlji, a da Allah to ne drži za, za čuperak. Znači, upravo njegovom apsolutno ga drži pod, kontrolom pod kontrolom. Apsolutno ga drži pod kontrolom. Inna rabbi ala sirati mustaqim. Allah subhanahu wa ta'ala i zaista moj gospodar je na pravom putu u kom smislu? Da sve pravilno pod kontrolom drži, da sve pravilno pod kontrolom drži. Svakako, ovo se uklapa u njegov apsolutni i bijet, njegovu vlast, tako, njegovu jedinstvenost po svemu, pa i to da je sve sebi podčinio. Inače, da nije tako šta, samo jednog trenutka da nije tako. Samo jednog trenutka da Allah subhanahu ta'ala apsolutno ne drži sve pod svojom kontrolom, tako, ljudi bi fesad napravili, nastupio bi na zemlji trenutni haos i kolaps. Jer su ljudi to Ljudi ne bi mogli ni trenutka, to tako, održavati bilo kakav red na zemlji. Zbog svoje sklonosti šta? Prolijevanju krvi, fesadu, zulumu i nered. Nego Allah s.a. održava jedne drugima i održava. On direktno, jel tako, sve apsolutno drži po svojom kontrolu. Kaže šeheh Abdurrahman njegovo jedinstvo i njegova nadmoć, jel tako, i to da je on sve sebi podčinio, su dvije stvari koje obavezno idu jedna uz drugu. Jer jedan jedinstveni ne može biti osim da sve sebi pod, podčini. On ne može biti jedan jedinstveni osim da sve sebi podčini. A onaj koji je sve sebi podčinio može biti samo jedan jedinstveni. To znači ne može jedno bez drugog. Niti može biti on el wahid, jedinstveni, jedan, a da nije sebi podčinio sve. Niti može biti da je sve sebi podčinio, a da ne bude je jedan jedinstven. Jer nemoguće je da u postojanju bude, budu dvojica koji su sve sebi počinili. Je moguće to? Nije moguće. Odmah onaj drugi nije počinjen ovom prvom. Svatak. Pa s ove strane, ova dva imena ne negiraju širk u bilo kom smislu. Je tako? al-wahid al negiraju širk u bilo kom smislu. Ni u čem što je specifično svojstvo ili vlast, je tako? Ili posjedovanje, ili uluhijet, njegova božanstvenost. Ni u čem stanje niko ne može učestvovati, jer on je al wahid jedan jedinstveni koji je sve sebi počinio. A onaj koji je jedan jedinstveni, nije jedan jedinstveni osim da sebi sve počini. A onaj koji je sve sebi počinio, ne mogu biti dvojice, nego mora biti jedan jedinstveni. To je, znači, govor Šeja Rahman Cadija, govori na drugom mjestu isto tako. Kaže, ne mogu u svijetu postojati dvojica koji su sve sebi počinili i koji su jednaki. Jel tako? Ne mogu biti jednaki. Nikada to ne može postojati nego mora da postoji, jel tako, samo jedan koji je sve ostalo sebi, sve ostalo sebi podčinio. Onaj koji nema, kojem nema premca i koji, kojem ničemu i niko nije sličan. Zato je to taj koji zaslužuje i koji je jedinstven svoje svojoj božanstvenosti, odnosno zaslužuje da se samo njemu robije i samo njemu i vade svjesno čini. Razumijete vraće? Znači nema niko pored tog jednog jedinstvenog koji je sve sve počinio da može da bude božanstvo. Da zaslužuje da se njemu ljudi klanjaju, da se njemu i bada čini, da se njemu robuje. Ne može to biti. On je jedan jedinstven. Kaže dalje Šeha Abdrahmana Sadi, ovo značenje otkriva značenje ovog imena otkriva jednu drugu stvar. Kaže, a to je da nametanje vlasti i uspostavljanje vlasti od zemaljskih, od strane vladara na zemlji, dolazi putem njihovih pomagača, njihovih ministara, ministarstava, vojske, jel tako, policije, jel tako, instrumenta ta vlast preko toga dolazi. Oni na taj način uspostavljaju svoju vlast i na taj način ljude sebi podčinja, podčinjavaju. Svatate, Znači, preko čega danas vlast funkcioniše? Preko saradnika, evo tako? Preko jednom riječi plaćenika. Ima među ljudima koji pomažu vlast i rade za vlast jer su izmanipulisani. Ovo je najgora kategorija ljudi. Znači, to su budale. tako? Ovi koji rade zatvore, oni su, ajde kažemo, imaju nekako neku jel tako, neku prividnu korist, jel tako, ili može se, znači, onaj, racionalno ima nekog smisla to što radi, jel tako? Iako je glupo do kraja, ali barem kratko vidno, jel tako, oni koji ne vide dalje odnosa po njihovom načinu razmišljanja ima to smisla. Međutim, ima i oni koji su izmanipulisani, pa oni svoju vlast uspostavljaju preko ljudi, preko pomagača. A on, Allah subhanahu wa ta'ala, je sva stvorenja sebi počinio, a on je jedan jedinstven. Niko Allahu nije ministar. Niko Allahu nije, ne služi kao na namjesnik. On je jedan jedinstveni i on je jedan po svom biću i svojim svojstvima, po svemu, je tako, jedan a on je istovremeno taj od koga svi svoje potrebe uzimaju i udovoljavaju. On je taj koji svima potrebe njihove udovoljava, a on nikod kog nikakve potrebe nema. Nema nikakvog pomagača, nema nikakvog tako, zaštitnika. Pa ova dva imena, El Wahidul Qahar, je tako, upućuju na njegovu potpunost i, savršenost i savršenost. Upućuju na njegovu potpunost i savršenost. Ovo što se tiče Al-Wahid. Imamo drugo ime Al-Ahad jedan. Je tako? Ovo ime Al-Ahad jedan je samo jednom spomenuto u Allahove knjizi. La havla wa la illa bin. Kul huwa ahad. I nigdje više nije spomenuto. Samo jednom je znači Kul huwa Allahu ahad, Allahu samad i zadnji lem jelid velem juvet nije zadnji spomenut kao njegovo svojstvo. Nije. Ovo velem jekul lehu kufu ven ahad došlo je u, u, u, u negirajućoj rečenici, tako? njemu niko, ovdje ovo ehad se prevodi kao niko, njemu niko nije ravan, njemu nije ravan ehad, ni jedan, ali mi prevodimo niko, je tako? <clears throat> Jesmo razumeli? Pa je u Allahovoj knjizi ovo ime spomenuto samo jednom. Znači jedan i jednom samo spomenuto. <clears throat> Allahu akbar. Ha? Allah subhanahu wa ta'ala mu mudrost i znanje. Uz ovo ime, jel tako, el ehad, spomenuto je, pošto je samo jednom spomenuto, uz njega je uporedo spomenuto drugo svojstvo, a to je i ime sa Samed. On je jedan, ali on je esamed. Što znači ovo es e, svakako, znači to je onaj kojim streme i kojim teže, za kojim ljude, za kojim imaju potrebu, kod kojeg svoje potrebe je tako, ispunjavaju, kod kojeg će svoje potrebe naći, onaj koji će svima njihove potrebe ispuniti. E to je Samet. E on je taj jedan, jedinstveni, tako, koji je sve sve počinio i koji svima njihove potrebe, jel tako, udovolja, udovoljava i ispunjava njima njihove potrebe. To je znacenje as Es-Samed. Pa je došlo zajedno sa imenom el ehad Svakako, uh, ovo ime je još jednom spomenuto u hadithu Allahovu poslanika sallahu alaihi sallam, gdje je spominje dova, jel tako? Allahumma inni as'aluke bi anneke Allahu l-Ehadu samedu, alladhi lam jelid, volam je لم volam ولم يولد kufu van Ehad. Pa je Rasul sallahu alaihi sallam, rekao tako mi الله dozvolila Allaha imenom, najizvršenijim imenom, kojim kad ga neko dozove, on se odazove. Pa ova dva imena, El Ahadu Samed, upućuju na njegovu jedinstvenost i njegovu savrše, savršenost, jer on je taj jedan jedini koji svima njihove potrebe udovoljava, a nikod kog nikakve potrebe i ni kim nikakve potrebe nema. On je, znači, apsolutno savršen jedan, jedinstven, znači njemu pripada apsolutna savršenost u svakom smislu i on je čist od bilo kakvog nedostatka i maha, Nema nikakvog nedostatka i nikakve mahanje. Nakon ovoga za pomoć pokušat ćemo večeras da spomenemo i e, kakav utjecaj e, na nas treba da ima vjerovanje u ovu Allahu subhanahu wa ta'ala ime. Kako se odražava kad čovjek vjeruje u Allahu subhanahu wa ta'ala ime da je on al-wahidul ahad. Pa od najvećih tako, uticaja koji, koje ostvaruje iman u ova dva imena, jel tako, el wahid el ahad, jeste to da Allah subhanahu wa ta'ala e, kroz ovo ime usadi u srce insana to da on duboko shvati da je šta Allah subhanahu wa ta'ala jedinstven u svom rububijetu i svom uruhijetu. Pa će insan koji duboko vjeruje u ovo Allah subhanahu wa ta'ala svojstvo šta? Biti mu muvahid. Sad se da Allah jedinstven po svojim najljepšim menima i svojstvima, jedinstveni gospodar i šta? Jedinstveno boža, božanstvo. Jedino njemu se ibadet čini. Ovo što su ljudi uzeli sebi za božanstvo, u stvari su lažna božanstva. Ljudi su ih uzeli sebi za božanstvo, a oni u suštini svojoj nisu nikakva boža, božanstva. Ne posjeduju ništa od svojstva božanstvenosti, od onoga što treba, znači što je obavezno ide uz savrše, savršena svojstva kao što je Allah subhanahu wa ta'ala. Pa, šta to znači da je on jedinstven u svom rubijetu? On je jedinstveni stvoritelj, tako, jedini on stvoritelj, on je jedinstveni obskrbitelj, on je jedinstveni taj koji daje život, koji daje smrt. On je jedinstveni vladar i vlasnik je jedinstveni gospodar koji svim raspolaže, kao tako, raspolaže svojim stvorenjima onako kako on hoće. Na taj način se ostvaruje šta kod čovjeka svijest o Allahom subhanahu ta'ala rugu bijetu. Kad čovjek shvati rugu bijet, onda tu zastavu treba da povlači šta? Da on poslije toga nikog drugog ne obožava osim tog jednog jedinstvenog gospoda, gospodara. Kada je Allah spano jedinstveni gospodar, onda je on jedinstveno obožan. božanstvo. Onda se samo njemu i bada čini, neće poslije toga tražiti ništa ni od kog drugog. I nikome se i badat ne čini i ne ostvari osim njemu uzvišenom jednom jedinom. Onome kome se ovako ubjeđenje učvrsti u njegovom srcu, to ubjeđenje će se morati pokazati i na njegovom jeziku i kroz njegova djela. Mora se pokazati kroz njegova djela. Pa ne može neko tvrditi da je Allah subhanahu tara jedan jedinstveni gospodar i jedno jedinstveno božanstvo, a onda dove upućivati nekome drugom. Jel tako? Ili pomoć tražiti od nekoga drugog. to tako? Pa, e, ima neko, razbolio se, to tako? Ozdravljenje i lijek traži od nekog drugog, kao što ljudi to radi po Sarajevo, tako? Odmah trči na sedam A, Po drugim mjestima, poznata turbeta žena ne može zatrudni, trči djevojačkoj pećini. Imam to. Imam, jel tako? Znači, to su, te stvari. Znači, ako je on, a jest, zasigurno jest, Allah s.w.t. jedinstveni i apsolutni gospodar svega, kako se ove potrebe i ove stvari mogu tražiti od nekoga drugog? A potreba i traženje je ono što se kod ljudi prema Allah subhanahu wa ta'ala tako treba prije da prizna od uluhijete, Jer ljudi o tako lakše shvataju kad i nešto treba da onda traži. A tek da tako malo teže shvataju da onaj koji sve njihove potrebe udovoljava, da on zaslužuje da bude njihovo jedno jedinstveno boža, božanstvo i da se onda samo njemu klanjaju. To teže prihvataju, tako. Teže dolazi do njihove svijest. Portal na kojem govore samo iskreni Allahovi robovi www.paltalk.com Soba put vjernika Oni koji su magistri i doktori u dijelima, a ne samo na papiru www.paltalk.com Soba put vjernika Onaj Allah subhanahu wa ta'ala za jednog jedinstvenog gospodara, uzet će ga za jedno jedinstveno božanstvo na koje će se oslanjati, jel tako? Neće nikog, ni na kog se drugog oslanjati, nikome se drugom nadati, nikog drugog u dovama dozivati, ni od kog drugog tražiti, ni pomoć, ni zaštitu, neće a, kog jel tako utočište mimo Allaha subhanahu wa ta'ala tražiti, neće se nikog bojati, osim Allaha subhanahu wa ta'ala tako e, i tako dalje ovo kad kažemo bojati tražiti pomoć tražiti zaštitu ovo se sve odnosi na stvari znači i situacije u kojima gdje znači e, ta zašta ide na način da se upućuje to dola na način ili da se da se nada i da ne strahuje, da se ne boji nikog osim Allaha, sve ovo se odnosi e, na, na koji način? Na tajanstveni na tajanstveni način nepoznat, tako, tajanstveni način indirekt, e, znači neki posredan tajanstveni način svojstven samo Allahu subhanahu wa ta'ala. tako? da on traži pomoć i zaštitu od nekoga dovom da ga on zaštiti ili pomogne ili ga se boji ili se njemu nada da će mu pomoći ili da će mu navoditi da tako na neki tajanstven posredan nepoznat na način ili neposredan nepoznat način. Razumijete braći? Kada pa se čovjek boji neke direktne i neposredne opasnosti, o tako? Pa da osjeti strah što nije, ne misli se na to. Jer je Allah stvarno taj strah usadio u, čovjeka, da ga on osjeća i ima. I zbog tog straha, to tako, jer taj strah utječe na čovjeka da se čuva to tako, od neposrednih opasnosti i da tako ostaje u životu, u životu time je sačuvana ljudska vrh, vrsta, da nije tog straha, jel tako, ne čovjek uzmicu ni pred Sada, da vidi neku divnu zvijer, jel tako, i da vidi da sa puškom, jel tako, i tako dalje, pa da osjeti strah i da ga taj strah nagna, da preduzme nešto, da se zaštiti od te neposredne opasnosti, to nije, znači ne misli se da je to taj strah. Jer šta je hrabrost? Kad su pitali jednog od E, islamski vojskovođa za kojeg su vjerovali, tako da on nema nikakvog straha, pitali ga, jesam se, znači, bojiš se ti neprijatelja? A mislili su, tako, da on nikakvog straha ne osjeća, tako? Kaže, ja se neprijatelja bojim toliko da me taj strah čini oprezni. Ali ga se nikad nisam uplašio toliko da mi pomuti zdravu razmišljanje razboritosti. Pa je to definicija hra, hrabrost. Jer ako se ne boji nikako, onda je to ludost. Tako? Onda će ga to učiniti šta? Neopreznim. I prva prilika on je gotov, savladan. Tako? Ovdje kad se kaže strah ili traži pomoć ili zašto, strah od nečega ili nekoga da ćemo na neki tajanstven način nepoznat način naškoditi ili pomoći ili ga na neki nepoznat način zaštiti. zaštiti. Tako? Pa onda dovi nekim o tako evlijama i šehovima, kaburovima ili poslanicima ili tako dalje. Ili ne mora biti u kaburovima, nekad čak dozivaju svoje žive šehove, tako. Za vas sačuva. Šapću i misle da ih ovi čuju i da će im se odazvati i tako dalje. Pa je najvažnija stvar koja se spoznaje iz ova dva imena Al-Wahidul Ahad šta? Da se samo njemu ibadet čini da se samo njemu ibadet čini. Jer sve ovo što smo gore spomenuli su stvari vrste iba, ibadeta. Ili srčani ibadeti, nada, strah, jel tako? ili ibadati jezikom dove traženja pomoći, tako, ili ibadati badati dijelima od prinošenja žrtava, klanja kurbana, porukuva sežde i tako dalje. Ovo svakako za sobom, ako i kad čovjek, jel tako, shvati da mu je Allah jedno jedinstveno božanstvo i samo njemu i vade čini šta? onda za sobom nužno povlači da samo njega kao božanstvo iskreno voli. Allah molim da nam srce ispuni ljubavlju prema Allahu subhanahu wa ta'ala i za onim što je kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Onda samo Allah subhanahu wa ta'ala voli i njega uzima za zaštitnika i pri i prijatelja. Tako Allah subhanahu wa ta'ala objavljuje غير الله أتخذ وليا فاكر السماوات والأرض zar da nekog drugog mimo Allaha uzmem za zaštitnika. On je stvrtelj nebesa i zemlje. Zatim, drugo, onaj ko samo Allah subhanahu wa ta'ala ibadet čini njega uzme za svoje jedinstveno božanstvo, onda će njegovo srce zasigurno biti ispunjeno ljubavlju samo prema njemu uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. On je, je tako, taj za, za koje se srce veže jedan jedinstveni gospodar, je tako, obskrbitelj, jedinstven po svemu, jedinstveni koji svima potrebe ispunjava sve, svaku potrebu, šta god ti treba, je tako, svaku potrebu od njega uzvišenog tražiš, svaki ibadet samo njemu činiš, je tako, na njeg, na se oslanjaš, njemu se nadaš, od njega stravuješ, čime će srce biti ispunjeno? Za koga srce vezano? za Allaha subhanahu wa ta'ala. I niko se u toj vezanosti i privrženosti i ljubavi ne može ispriječiti. Kad insan svjesno duboko shvati ovu ovu stvar, ne može se tu ispriječiti ni žena, ni djeca, ni imeci, ni ništa. Ne može se ispriječiti ni ljubav prema društvu, nekom zajednici, nekoj, tako, E, pristrasnost nekoj naciji, nacionalizam neki. Ne može se ništa ispriječiti između čovjeka i Allaha subhanahu ta'ala. I to nama Allah subhanahu ta'ala dokazuje svaki dan. Gledajte, znači, od naroda koji su najpoznatiji po svojoj pristrasnosti, po svom nacionalizmu. Je tako? Allah subhanahu ta'ala daje da pojedinci od njih šta? Sve te barijere poruče i to je srce okrenu kome? Allahu subhanahu wa ta'ala. Sve, sve, sve to je jel tako? Srbin iz sred Beograda sve te barijere sruši i srce svoje veže za Allaha subhanahu wa ta'ala, jel tako? Židov iz Tel Aviva sve te barijere savlada i svoje srce veže za Allaha subhanahu wa ta'ala. On je jedan jedinstveni srca se za njega vežu i kod njega pomoć traži. Traži. Znači, srce ratkida bilo kakvu vezu sa bilo kim drugim i okreće se Allah subhanahu ta'ala kad shvati da je on jedan jedinstveni gospodar i jedno jedinstveno savršeno božanstvo <clears throat> jedan koji je esamen, koji svima njegove potrebe udovoljava, samo se za njega veži. Jedan jedinstveni obskrbitelj, upravitelj i tako dalje, koji sve posjedi. Zato Allah subhanahu wa ta'ala navodi primjer, tako? Uh, onoga koji ima samo jednog gospodara i onoga koji ima više gospodara. Vi znate da e, na Dunjalku jedan rob može biti stvar sula, suvlasništva, više vlasnika da ima. Je tako? Pa onaj ko se veže samo za Allaha, tako? I samo njega uzme za svoje božanstvo. I samo njega uzme za svoje gospodara. tako? I u njegovom srcu nema nikakvog drugog božanstva i nikakvog drugog gospodara. Kakav će biti intenzitet te ljubavi? Tog oslonca, tog strana, te nade. To tako? Biće maksima? maksimal, Dok onaj koji pored Allaha subhanahu ta'ala ima i neke druge obzire, jel tako? Ima Allaha za gospodara, njemu se klanja, nje, pred njim svoje lice baca u prašinu, jel tako, do zemlje, a onda ima i druge gospodare. Jel pa tako? Ima poslodavca, jel tako? Ima drugog zakonodavca, ima parlament, jel tako? Kojim zakone propisi. Ima drugog poslodavca koji mu kaže na radnom mjestu ne smiješ ti klanjati. Zamislite kako je srce to čovjeka. Pa tako? Pa on, miskin, svjestan je da Allahu nije udovoljio. I strahuje da Allaha. Svjestan je da nije ni poslodavcu udovoljio, jer ovaj zna da on teži ka Allahu, O tako? Svjestan je, da tako, da mu je Allah gospodar, ali ima i vam neke druge koji mu zakone propisuju, koji mu naređuju i zabranjuju, kako hoće da sa njim upravljaju, kao sa svojim vlasništvom. Ovako, srce je šta? Pokidano. Raskidano. ste me da nikom nije udovoljio. Ni prema kome od ovih on nije iskren do kraja. Ni iskren ni prema Allahu do kraja, ni prema parlamentu, ni prema poslodavcu, ni, ni prema kome on nije iskren do kraja svima je uskratio i nikome od njih nije udovoljio. I straga od svih, to tako, i smatra da, i očekuje da se svako od njih na njega naljuti. Je tako ne? E tako Allah subhanahu wa ta'ala navodi. Darab Allah mesela rađulan fihi šurakav suna u rađulan selaman li rađul. Hel jeste vijani mesela. Allah navodi primjer čovjeka u kojem je više suvlasnika koji se oko njega o otimaju i nadmeću i čovjeka koji je predan samo jednom čovjeku. Da li su ova dvojica istog primjera? Da li je ovo isti primjer? Je li, je li ovo podjednako? Alhamdulillah, Allahu zahvala, da la ali većina njih ne zna. Pa ovaj rob koje posjeduje on, on i on, jel tako? Ovaj traži od njega ovo, onaj, ono, onaj, nešto drugo, on ne može udovoljiti ni ovome, jel tako? Ako udovolji ovome, ovaj će se naljutiti, ako ovome, onaj će se jel tako? Ovaj ima neke svoje posebne prohtjeve, ovaj neke nešto sasvim drugo od njega traži, ovaj mu sasvim nešto drugo treće zabranjuje, jel tako? A ovaj što mu to zabranjuje, ovaj prvi mu baš od njega to traži, pa tako? Ovaj miskin nikome od ovih nije dobar. Pa tako? Svi su na njega ljusti i niko sa njim nije za, zadovoljan. tako? A onaj koji je predan samo jednom Allahu subhanahu wa ta'ala zna to tako, Allah subhanahu wa ta'ala mu objasni Pa tako, šta od njega traži, šta mu zabranjuje, sa čim mu je zadovoljan, sa čim mu nije zadovoljan, kako će steći njegovo zadovoljstvo, kako će izazvati njegovu srđbu? Sve mu jasno. Sve mu jasno. Evo ovo srce šta? Smiran, Na siguran put. Pa tako? Na siguran put. Smirano srce. Nema da se domi, da je uznemirano, da ga razara crv sumnje, jel tako? Ne. Nego sigurno zna, jel tako, kojim putem vide kako zaslužuje to tako, milost i zadovoljstvo svoga gospodara, kako njegovu naklonost, kako njegovu zaštitu, tako, kako dolazi do njegove nagrade, sve mu jasno. tako? Zato sa ovakvima koji ovako shvate i ovakvim putem krenu, kažu sa njima nema razgovora i nema kompro, kompromis. Zašto? Zato što sigurni u svoj, u svoj put. Dok svi ostali Kaže, može biti, a i ne mora da tako. tako. Dok vjernici idu pravim putem pravo, sigurni ubježeni u istinitost i pravednost i ispravnost tog puta. Tako, Sejid Kutub Rahimahullah Ta'ala u svom jednom dugo, dužem komentaru, je tako, komentarši ovaj ajet gdje Allah Ta'ala navodi primjer ovog roba koji je suvlasništvo i roba koji je vlasništvo jednog. Pa kaže, ovaj primjer negira širk na bilo koji način. Kao tako? Sve vrste i sve vidove širka. Pa kaže, srce mu'mina koje je okrenuto samo Allahu subhanahu wa ta'ala to je srce koje ide po ovoj zemlji po njegovoj uput, jel tako? Presjeća put kao Allah subhanahu wa ta'ala po njegovoj uput. To je srce koje, zna, koje ima samo, da zna da i postoji samo jedan izvor života, jel tako? Jedan izvor snage, jedan izvor obskrbe. Zna da jedan izvor koristi štete, zna da jedan izvor od kojeg dolazi davanje i uskraćivanje i on svoje korake usmjerava prema tom jednom jedinstvenom izvoru. I ustrajava na tom putu, tako, i od njega i sa izvora jedino traži i uzima sve to što mu treba. treba. Ovo srce je vezano za jedno uže. Je tako? Samo za jedno uže. I nema ta svako uže koje mu se baci, je tako? uzeo za jedno i čvrsto se tog užeta drži. On je smiren zato što ima jedan cilj, pa tako, prema jednom cilju je okrenut i ne okreće se, znači, na, na bilo koju drugu stranu. On je u službi jednom gospodaru za kojeg zna šta će ga zadovoljiti jel tako, šta treba da čini, šta mi je naradio, šta mi je naredio, zna šta će to u njegovog gospodara rasrditi, pa se toga kloni. On svu svoju snagu ustremljuje ka tom jednom jedinom jedinstvenom gospodaru. Što mu daje snagu i posebno, jel tako, stabilnost na tom putu. I tako dalje, znači sve u tom dugu do kraja dok s druge strane spominje ovaj drugi primjer, tako? Gdje čovjek koji je rob, ima više vlasnika i gospodara, on onda ne može biti tako smiren i tako siguran u svoj pravac i svoje postupke. I na kraju za lahu pomoć jedna od najvažnijih stvari koja proizilaze iz ovog imena El Wahidul Ahad koji sam ja već malo načeo i spomenuo jeste da je on jedan jedinstven gospodar na nebesima i na zemlji što podrazumijeva da je on jedan jedinstveni zakonodavac. zakonodavac. Jedino on je vladar ljudi vlasnik ljudi, gospodar ljudi, božanstvo ljudi, pa kako onda neko drugi da ima pravo da ljudima šta naređuje i da zabranje? Kako će onda ljudi robovati Allahu, a da ima neko drugi da im šta dozvoljava i zabranje? da im naređuje i zabranje. To nije moguće, jel tako? Nego je on jedan jedinstveni zakonodavac. Ovo podrazumijeva znači da je on jedinstven u svom sudu, propisima, naredbama i za zabranama. I zabranama. Pa Allah subhanahu wa negira onima koji uzimaju za sudije bilo koga drugog, za zakonodavce bilo koga drugog, pa kaže pa Allahi, Zar bi treba neko drugi mimo Allaha da mi bude hakem? Šta je hakem? Sudija, znači da mi donosi pro, propise i presude. I tebi ma uhi ilike me robike, la ilaha illa huwa, wa aridan il mušnikin. Ti slijedi ono što ti se objavljuje od tvoga gospodara. On je la ilaha illa huwa. Nema ilaha osim njega. Šta je ovdje Ilaha? Bog, božanstvo. Nema Boga osim njega i okreni se od mušrika. Okreni se od mušrika ovdje u kojem smislu? Ili slijedi što se objavljuje i okreni se od mušlika. Koji je drugi način? Znači ne možeš i slijediti ono što ti objavljuje, a da se ne okreniš od mušrika. Ne možeš to. Može to? Ne može. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala naređuje, slijedi ono što se objavljuje i okreni se od mušnika. Znači, to ide jedno uz, drugo, nužno, obavezno. A nemoguće je da slijediš ono što se objavljuje, a da se ne okreneš od, od To ne može, jer oni od tebe traže šta? Da ti slijediš i ono što će oni naređuju. A to nećeš moći, jel tako? Moguće je samo jedno ili drugo. A ovaj miks nije moguće. Ali tako? Jer u tom slučaju ćeš zasigurno znači rasrditi svoga gospod, gospodara. Allah subhanahu wa ta'ala je jedini zakonodavac. Zato što je on vlasnik ljudi, njihov gospodar, njihov Bog, njihovo božanstvo. Niko drugi nema pravo da Allahovim robovima šta propisuje zakone niko nema pravo. Zato to podrazumijeva znači da insan ostane uvijek je tako na Allahovom šarijetu i na Allahovom zakonu da ne izlazi iz okvira Allahovog suhana zakona ni svojim riječima, ni svojim dje, dijelima. Ni u svom ibadetu, niti u svom životu. životu. Jer u ibadetu i u životu kogod uradi nešto što nije propisano men da se fi na hada ma se minu fahuva pa kogod uradi nešto, pa tako u ovoj našoj stvari, u životu, u vjeri, što nije od nje, to se odbaci. Am lahum šuraka, ša'u lahum min dini ma lam Imaju oni neke druga božanstva, nekoga drugog koji im propisuje ono što Allah nije dozvolio. Kako će imati neko drugi ingerenciju da propi, da propisuje? Nema niko. To je isključivo pravo Allaha subhanahu wa ta'ala. To je isključivo pravo Allaha subhanahu wa ta'ala. Tako, danas sam braći govorio na žumi, da je pravo čudo da ovaj umet ispred sebe ima Kur'an, tako, koji jasno upućuje na ono što je najbolje. tako? Jehdi lilleti hi akuvan. Upućuje na ono što je najbolje. Je tako? Upućuje na bilo rušit. Na put razboritosti. Je tako? put prosperiteta, napretka, put znanja. anna hada sirati mustaqiman, pravi put Fattabi'u, njega slijedite, jel tako? Edo ila Allahi ala basiratim, pozivam Allahu sa znanjem, put znanja, jel tako? To je taj savremeni, najmoderniji put, jel tako? Koji je Allah subhanahu ta'ala učinio savršenim zakonom i putem za savremenog čovjeka da bude, to tako, globalni zakon na čitavoj planeti. Ne samo na svakom prostoru, nego u svim vremenima do sudnjeg dana. Zamislite savršenost tog zakona i tog sistema. I onda, pored te savršenosti i pored te, to tako, jer to je modern put, Allah s.w.t. ga objavio u zadnje vrijeme, najmoderniji, je tako? to je zadnji zakon, najnovije izdanje, je tako? Je tako? Najmoderniji put koji je pana fanatara objavio, da pored te knjige koja tako jasno upućuje na to što je najbolje i tako jasno odvraća od onoga što je najgore, ali tako da umet pored takve knjige ostavi taj najmoderniji, najbolji put i zamijeni ga sa putem gluposti i, za, i zabludi. Da ga zamijeni sa za ostalim putevima. Pa, I da taj moderan put uspiju nevjernici baš umjetu Muhammeda s.a.v. prikazati za ostalim, a onaj za ostali i prevaziđeni put i sistem iz stare Grčke, je tako? Sistem demokratije. Tako, znate da je to prepisano iz stare Grčke, tako, u Atini je to prvo onaj, proradilo i prevaziđeno i srušeno i umrlo, to tako, istorija ga pregazila, sad da se nudi čitavom čovječanstvu kao nešto, to tako, moderno i novo, a u stvari radi se o nečem što je davno prevaziđeno i zaostalo. Kako je moguće, tako? La havla vola kuvvete ila bila. Moguće je kad se ljudi okrenu od Allaha, od Allahove knjige, moguće je tako da budu tolike, da tako kažemo, a ovce, da i na taj način i u tolikoj mjeri se udalje od njegovog puta i njegovog ponosa, puta razboritosti, pravog puta, puta istine, da je danas insan, to tako teško može da zamisli da, da ih je moguće na taj put praviti. Allah je, Allah je femusan. Zato Allah dovu pusim i Allah uzvišeno molim da ovaj umet, umet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam na najljepši način vrati na njegov put da se vrati i samo Allaha za zakonodavca uzmu i da samo Allah za gospodara uzmu i da samo Allaha za svoje božanstvo uzmu i da se ostave puteva zabude put, sam putica Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas uputi učestvo na uputstvenom grijehu koji se samo takve da priđe kružnih postupaka naših molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uđene džene trudi i stvarci u džahennemu posljedna dovolje Alhamdulillah, Rabbil Alamin Posjetite naše web stranice www.paltalksobaputvjernika.blogspot.com www.stazumislama.com i www.spašenaskupina.com Ehlen wa sehlen. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. باعوكم من ثمن بخس ممحوق والعقبى سقوا